Emigani esura ya makumi gabiri na mwenda Anwa emirundi nyingi akashuba akagumangana omutima aliyendeka atalalire mara talikira Abagorogoki kababwa obutwazi abantu bashemererwa kyonka ababi kabatwara abantu bachura agonza obumanyi ashemereza ishe kyonkai ashemera maraya gebye Omkama akoza amazima niwe aikaza ensiye omumirembe kyonka ayenza abantu rushwa agisa Omuntu ajebeka mutaiwe abanamunaga omumutego omubi entambaraze zimuisa kyonka omugorogoki aoya ashanduka omugorogoki amanya eyaki zabanaku omubi amagezi nkaga tagashobokero abajumangana bachumika ekigo omuliro kyonka abamanyi batanga karai ebiraleta ekiniga omumanyi kakana no mufera omufera asheka kusha hanga anigara ebayombo yonka abaita abantu banoba nyakatetere ababi bagonza kumuita omufera kanigara anigalira kimo kyonka omumanyi akimiriramu mpora mpora omutwazi kauliriza ebishuba nabakurubebona bababi omunaku namugingiza bateraniramu bombi lyo mukama niwe yabaire amaisho kom kama aramuza omunaku amazima enketo ye erama ebirobingi omwana akabukirwa akaterwa ekishanju niwe aija akagira obumanyi kyonka obukuleka akakora okoya yenda ashunaza nyina oro ababi babona obutwazi entambara zeyongera kyonka balisirika basigeo abagorogoki omwana wawe omutere amutwe niruo ulimwebuga ebiro byona alikuwa ebyera amutima mbali hatali barangi abantu tibakunda kutwarwa akwata amateka abamuberwa ebigambo bisha tibitera mwiru amutwe kubanoro arashobokerwa arayanga wanga omufera agiramu olwonkwa tibanagwa kushaga omuntu ayanguya kugamba omwiru wawe komuiya buto nomwa bulikamo ako ayenda hanyuma olishanga naba mushika wawo omuntu wekiniga ayimukya endwano nomuntu ayanguwa kutamwa afakara muno ekye ejukyo omuntu kimushayijuruza kyonka ayetoya alikunirwa ayayema nomushuma aba na yenoba aulira nibamukena kyonka tayamukantu ebyabandi bagamba amuntu bikamuukura bimunaga omukabi kyonka kayesiga omukama agira emirembe bangi bayiga obuganzi amutwazi kyonka omukama niwe akolera omuntu amazima omugorogoki azirana no muntu mubi kandi omubi ogwo azirana no mugorogoki